bide hori blokatua izan zela hori ezginen ginen jakinean. Zernak isa sorpresa izan da, ukan plana, et, erantza okuten, zentroa, etxe izan zen, Oinez ibiltzeko, beraz baginituen tokiak, eh, erritarrei eh, bezala, erana eh, izan zen bezala. Otoen emaiteko, eta beraz nik atzo goizian ateraz tuniz etxe batetik, goizeko behatziak hor zirena, eta gelitu niz beraz toki batean, eta diandarma Bat eh, din zaiten egana, terranez, kasuiteko, uh, eh, fitesko bide nagusia, beraz departamental bide hori, eh, etxea izanen zela. Ezin nuela, nioat joaten alko. Esplikazione bat zu galdegin diozkit, eta errandaut, kanboat joan behar nahi baliman duzu, ezin duzu. Eta ni dutana feneturna da, uh, dutu saia hainoa joiteko. Eta errandaut, ez, ezin duzu joan hainoata. eta beraz diakinez uh, eh, eh, etxiko zela, bernoetan atxultuki eh, fite konpondu, albezain goizik uh, espeletatik uh, joiteko eta bide bat aurkitzeko, joiteko. Bon aurkitu dut, eh, be, emengo behiniz, eh? piskat eh, bide batzu ezagutzen ditut, eta ene lankidea deitu dut segidan, zenta bigira lanian hartzeko, deitu dut, erraiteko nola egiten algin nuen, bol zibidea hartzen al nuen, eta horra, berba, eta nola, nola egin behartzen, beraz, albezen fite konpondu dugu, eta nik egin dut, eh, voilà, itzuli handi bat, hainua uh, tarri batzeko bidearen eskualde batian zinen, izan bazinu treskatzeko departamentala, hor behar bat etzen posibili izan. Ebe, justuki zen eta uh, ukandut uh, beste erizain baten uh, dei bat, eta haitu uh, dut erraiten, ebe, ni blokatuan izan, ezin dut uh, uh, atera. Gero ez dakit nola, nola sigitu duen uh, bere lana, baina hor zer nahi gizaz uh, blokatua zena. Eh, osagarri mailan arizizte lanean zuek, besta larrialdirik gertatu, gertatu balitz, behar bada ondorio latzak izaiten alko ziren. Habe, segur, hori, hori segur, alo, biztanda erraiten aldugu eh, xantza, ez dakit nola erran, eh? me hori da, etxetan ibiltzen ziren, uh, ibiltzen ziren, etxean edo, ospitalian edo berdin, uh, larri aldi bat uh, gertatzen alda, eman dezagun, bezperatik ukan baginu, ez uh, dakit, norbit ospitaletik sartu etxeat, eta maizola izaten da haste buruetan, materiala eskasi zaiten dugu, behar dugu ibilezk material materiala atxamaiteko, edo, edo bertze gauza atzu, Eh, eta uh, hor segur uh, komplikatua izanen zer, hori segur. Me, bon, hola da. Gero jendek erraiten daukute, eh, bon, eh, hola, duzu ebisten da. Behartua gira, zerbite egin, egin behar dugu, ez ni hor uh, deitzeko. Eta merezidea egokitzia olako bisita bati, olako indahak egitea, zer da zoin da zure ikusmoldea hori buruz? Arrigarria da, gu asigira beraz goizik, gu hasten fa gandian, atzo goizan asigira seiak aldean, eh? arrigarria zen, zen baziren diandarmak eh, me toki guzietan, bide sartze hor guzietan, eta horra, eh, dea aski goiz abitsatu ginen kajol dira, ez hortik pastu, eh, vala, utzi otua hor, eta ez dakitze, eta arrebatu dira, emazte horiek, eta ez dakit gainera, jandarmak errantzautan, uh, eh, amarrontan blokatua izanen da, baina behar ba ez dakit, behar ba eguerdi, horrema arte, ez zakiena. Guk ez dakit, ez dakigu, noiz, gainera, libratua izan den. Ez peleta teldu dindira, jende batzu izi konten ziren, eh, voilà, beso idekiak uh, guaitatzen Voilà, piskat frantsesez erraten den bezala, il faut savoir raison garder. <laughs> Or, ni harritua egoten ez, voilà. Bon, Voilà. da.